Ջերմտնոլորտ հաճելի տրամադրող միջավայր է Քոաֆի Ստեփանակերտյան գրասենյակում։ Հատուկ վերապատրաստում անցած մասնագետները պատրաստ են իրենց ծառայությունները մատուցել բոլոր նրանց, որոնք կդառնան Քոաֆի ծրագրերի շահառու։ Հաշվի առնելով հետպատերազմյան իրավիճակում երեխաների առաջնահերթ կարիքները, մարդկանց ծանր հոգեբանական վիճակն ու այդ ուղությամբ քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը, Քոաֆը որոշեց գրասենյակ բացել հենց Ստեփանակերտում, ասում է հիմնադրամի Արցախի ծրագրերի համակարգող Դիանա Մովսիսյանը, բայց սա Քոաֆի առաջին մուտքը Քոչի Արցախ ասում է 2016 թվականից քաղաքը աշխատել է Արցախում, հատկապես 2016 թվականի քարորիա պատերազմից հետո հոգեբանության տրեյնինգներ է արել ուժ աշխատողների հետ, նաև տրեյնինգներ է անցկացրել տարբեր խմբերի հոգեբանների հետ։ Առայժմ գրասենյակի հիմնական շենքը պատրաստ չէ, այն ժամանակավորապես գործում է այլ վայրում։ Հիմնադրամի Արցախյան գրասենյակի թիմը նախապատրաստական աշխատանքներ է տանում տարբեր ծրագրերի ուղղությամբ։ Հոկտեմբերի կեսերից սկսել է գործել երեխայի եւ ընտանիքի կենտրոնի աջակցության ծրագիրը, որի շրջանակում շահառուներին տրամադրվում է անհատական ծառայություններ, լոգոպեդական, հոգեբանական եւ սոցիալական ծառայություններ են մատուցում մասնագետները, ասում է Դիանա Մովսիսյանը։ Շահառուները 3-ից 18 տարեկան երեխաներն ու նրանց ծնողներն են։ Քոաֆի ծրագրերի միջոցով համապարփակ եւ բազմակողմանի ծառայություններ են մատուցվում, երբ գրասենյակը տեղակայվի իր հիմնական հասցեում հնարավոր կլինի նոր ծրագրեր իրականացնել, մասնավորապես կգործարկվի մանկան զարգացման անկյունը ասում է մանկան զարգացման անկյունը իր տեսակով յուրահատուկ է եւ ծառայություն է մատուցում 3-ից 5 տարեկան երեխաներին եւ մանկան զարգացման անկյունում երեխաները հաճախ ելում են շաբաթական երկու անգամ պարապմունքի եւ պարապմունք տևելու է 1 ժամ Իրենց հետ աշխատելու են էլի մասնագիտությամբ հոգեբաներ, որոնք այս ծրագրի շրջանակում ներգրաված են լինելու որպես ծրագրաբար մանկան զարգացման հոգեբան։ Մանկազարգացման անկյան շահառուները պարտադիր չէ, որ ունենան լոգոպեդական կամ հոգեբանական խնդիրներ։ Այս ծրագրի նպատակը երեխային դպրոցին նախապատրաստելն է։ Յուրաքանչյուր տարիքային խումբ 3-ից 4, 4-ից 5, 5-ից 6 տարեկանների տարիքային խմբեր կլինեն եւ յուրաքանչյուր խմբերի համար նախատեսված զարգացման ցուցիչներ կան, որը ներառում է ինչպես հուզական ինտելեկտը, ինչպես իմացական մակարդակը, ֆիզիկական զարգացվածությունը եւ այլն։ Մանկան զարգացման անկյունը կես ամսվա ընթացքում արդեն Ռուսաստանն շուրջ 35 դիմում է ստացել։ Դիմումների թիվը օր-օրի ավելանում է։ ՔՈԱՖ-ի նպատակներից մեկն է մատուցող ծրագրերի միջոցով աջակցել պետությանը։ Մենք փորձում ենք լրացնել այն բացը, որը կա հասարակության մեջ, կամ այն բացը, որտեղ պետությունը չի կարողանում համապատասխան ռեսուրսներ հատկացնել, որտեղ կան, ասենք, մասնագիտական ռեսուրսների, թե ֆինանսական ռեսուրսների բացակայության պատճառով տվյալ ծառայությունները պատշաճ մակարդակով չեն կատարում, ուստի Խաֆը եկել է այս ծրագրերով ոչ թե որևէ կառույցի կամ որևէ մեկին ապացուցելու, որ Թերանում կամ վատ է կատարում, իր աշխատանքը բնավ նպատակ այդպեսին չկա։ Մենք եկել ենք համագործակցելու եւ փորձում ենք համատեղ ջանքերով նաեւ պետական կառույցների հետ համագործակցելով վերհանել խնդիրները, դիտարկել խնդիրները եւ շտապույտ լուծում տալ Գրասենյակը հնարավորություն ունի տարբեր ծրագրերի շրջանակներում ծառայություններ մատուցել շաբաթական մոտ 500 շահառուի։ Դիմումներն ընդունելու վերջնաժամկետ հայտարարված չէ։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։